Blij, een mens kon van ver oor Jerusalem feest vier. Hulle het daar die dag manne gekies en aangestel om die stoorkamers op te pas, die kamers waar hulle die presente gebere het en ook die eerste koring en gars en vruchten, en die tiendes. Hulle mis in die stoorkamers die deel van die dingen bere wat in die grond rondom die stede gegroeid het en wat die priesters en leviete moes kry. Die wette sê die priesters en die leviete moet het kry. Die mensen van Jeda het het grog gegeven voor die werk wat die priesters en leviete gedoen het. Hulle het die werk voor hulle God gedoen en hulle het mense en dinge gereinig. Die mensen wat moes sing in die poortwachten het hulle werk gedoen soos David en sy seun Salomo gesê het. Lang geleden, in die tijd toen David koning was en toe Asaf gelewe het, was daar een leier van die mensen wat moes sing om vir God te prijs en dankie te zeggen. In die tijd toe Serebabel en Nehemia gouverneers was, het al die Israëlieten elke dag gezorgd voor die mensen wat moest sing en vir die poortwachte. Hulle het die gewaarde presente vir die leviete gewaai, en die leviete het die deel gewaai wat die priesters moest krijgen.